ndetse mwebwe mwese muteze amatwi radiyo isanganiro mudutunge kuri iyo minota ibiri turengeje ko kaze muri uyu tubashikiriza amakuru tuyahere kuri izi ngingo nkuru nkuru umugambwe ipede zigamibanga ubona ko umuhuza mu matati y'abarundi yotuma kundi muce w'ibiganiro mu mbere yo kwitegurira amatora akurikira ni nyuma yaho umukuru w'igihugu atanze umuco ku biringo vyiwe abana bakiri bato baracibonekeza mu mabarabara ndetse bagakoresha ibikorwa bibananiza ni mu gihe kuri uyu munsi hari umunsi mpuzamahanga wahariwe kurwanya gukoresha abana abakiri bato nk'uko mubimenyereye ku minsi ya kabiri ni umunsi w'ubucanange y'amagara y'abantu tuza kubaganira ku ndwara ya ebola mbega iva kuki yandukira gute ibyo n'ibindi bibazo benshi bibaza tongere tubaha ikaze murano makuru duhera mu bijyanye n'amagara y'abantu ibice birenga mirongo icyenda na bitandatu ku ijana by'amaraso nibyo ikigo kijejwe gutororokanya no gusabikanya amaraso sentesi gitanga mu bitaro byose hurongo ico kigo mu kiganiro kwamenyesha makuru agasigura kwivyo byatumwe nabitangira abandi mu gutanga amaraso Dr Jean Bosco Nduwarugira hakavuga kandi ko kubijanye n'ukungena amaraso atangwa ku murwayi mu bice bine by’igihugu ari kibazo camaze gutunganywa onera muco amakuru muganga Jean Bosco Ndwarugira avuga ko ikigo kijejwe gutororokanya no gusahiriza amaraso CNTS gikorana n'ibindi bigo biri hagati mu gihugu agasigura ko umugwayi ari hagati mu gihugu akeneye amaraso adakenera kurinda kumanuka ibujumbura nagomba ndababwire yuko eh, iki kigo c'igihugu gisahirizwa mu burere bune bw'igihugu n'ibigo bita le centre regional de transfusion sanguine kimwe i Bururi ikindi kiri mu Cibitoke ikindi kiri Gitega ikindi kiri Ngozi aho hose ivyo twe dukora ngaha ku cicaro nabo barabikora murumva yuko mu by'ukuri ata muntu yova mu hagati rubaje bujumbura arondera amaraso uwo arongoye ikigo sentesi arasigura kandi ko ibikogwa n'ibikoresho byo kubika no gupima amaraso ari byo gusa birihishwa ariko amaraso ngo kubisanzwe atangwa ku buntu leta yarafashe mu minwe ikibazo c'amaraso imwe bita mu France subvention iyo rero yagifashe mu minwe yavuze iti amaraso kubera tuyaronka kuri gusa tuzoyatanga kuri gusa ariko gusabye intererano y'abantu ku giciro kingana n'amafaranga leta yatanze kugira ngo igure ako gafuko kugira ngo rero utwo dufuko ntituzohave tubura ngo turonka tube dufise abantu baduha amaraso tubura aho tuyashira gushika kuri iyi saha rero ndiko ndababwira twebwe itegeko ritugenga mugira dutange kajya gafuko na kajya karingoti ritubwira yuko tutegerezwa kugurisha kajya gasaho ibihumbi bitanu na kajya karingoti tukabarurisha igihumbi tubananye n'ano makuru muri politike umugambwe w'ipiteze zigamibanga wifuza ko nyuma y'aho umukuru w'igihugu atereye umukono ku ibwirizwa nshingiro rishasha hakanavuga ko ibiri ngo vyiwe bizorangira mu mwaka wa bibiri na mirongo ibiri ngo hasubira gutunganywa ibiganiro bihuza abarundi hanze y'igihugu kasima Abdullah rongoye ipiteze zigamibanga habona ko ibyo biganiro byohabwa intumbero yo gutegura amatora akurikira hagasaba umuhuza gutuma ko isango rishasha ry'ivyo biganiro kugira n'abanyepolitike bahunze bahunguke tumukurikire uno munsi rero aho tugeze eh, twibaza yuko ibintu bitomoye eh, kubera ko amajyambere yahora avugwa ni uko twavuga tuti umukuru w'igihugu ahari azohaba aba intambamye mu matora mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri ubu rero yarerekanye neza eh, yuko atari intambamye nicyo gituma rero twibaza yuko ubu aho bigeze kubera ko murazi ko hari abanyepolitike bari hanze twibaza yuko hageze ko abo banyepolitike nabo botahuka bakaza nabo kwitegura amatora kuko ikiringo gisigaye ni gitoya muri abo banyepolitike bafise imitahe ibakurikirana ariko hariho n'abandi batamitahe bakurikirana kuko eh, turazi yuko umuhuza mukapa amaze kuganira n'abatari bake kandi natwege turifuza yuko umuhuza mukapa yotuma ko ibiganiro aza yaratanguye kugira ngo tuganire urupapuro rw'inzira tujana mu matora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri kuko nk'uko bamwe bama bavuga avuga ati urubuga rwa politiki ntirumeze neza turakeneye guhumurizwa nibaza ko hariho abatari bake bakeneye kwicarana n'abandi bagahumurizwa abaingaha mu gihugu bakabe abereka yuko nabo atacu babaye eh, gutyo umuntu rero afise impungenge yoheza agatahuka amaba akwirikirana nabo n'ubutungane nibaza yuko atari na benshi cyane abo nibaza yuko boheza ibibazo byabo bafitanye n'ubutungane ariko benshi tuzi barongoye imigambwe nta ngorane bafitaniye n'ubutungane abo rero eh, nibaza yuko muri ivyo biganiro twifuza ko yotuma kuvuba twohura twaganira twese tugashyiraho urupapuro rw'inzira rutujana kuri ayo matora meza y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri eh, leta twe twibaza yuko uruhara rwa leta ari urwo gukingira abanyagihugu bose eh, nibaza yuko leta gikora ko n'abamaze gutahuka irabakingira abanyepolitike nabo bahunze nabo twabasaba yuko by'ukuri eh, bohera ubwoba bagashyira ubwoba bakumva yuko abanywanyi babo bari ngaha kuko abanywanyi ntibagiye babatwaye mu isakoshi eh, ko abanywanyi rero bari ngaha ni ngombwa yuko nabo nyine baza bakigira abanywanyi babo hanyuma bakitegurira hamwe kasima abdul arongoye umugambwe w'ipede zigama ibanga tukiri mu bivugwa muri politiki nyine abanyepolitike ngo bakwiye gutera intambwe bave mu byo kudadaza baraba ingene amatora yimirije yojamwo bose bivugwa na perezida silvestre ntibantunganya uwo yahoze y’u Burundi avuga ko bishoboka kuko hari iby’abantu bahora bibaza ko bidakunda ariko bimaze gukunda tumwumvirize si amajyambere y'ubuteraniro majyambere izo kiza abarundi ahubwo no kuraba igihe cyose habonetse akantu abantu bashobora kugendera ko ingene bugahuriza ko kugira ngo barabe ingene botera intambwe buriya muri politiki umunyapolitiki ugira uti nshaka ko ibintu bihinduka koko ntujya mu nzira yo kudadaza ujya mu nzira yo kurondera inyishu ugiye kureba muri kino gihugu ibyagiye bihinduka usanga byagiye bihinduka kubera indongozi imboneza zashoboye gutora inzira ishika ndaguhe akarorero nje kuri ndadaye ibyo wonzireho je twagiyemo hari abantu tugishinga umugambwe sabanya frodebu bagira ngo ntaho tuzoshika mugabo tumaze kuza ngaha mu gihugu kandi byari byoroshe byari byoroshe na gatonya ibintu byaragiye birahinduka buhoro buhoro gushika naho inyuma y'imyaka icumi tutashe tuvuye mu bungiro ibintu byahindutse ngaha n'ubu mbega none cyo ntikivuyemo kiravuyemo kuri ubu ejo n'ibindi bizovamo mbega eh, iyi ntambuko uburundi buteye mu bya politiki umukuru w'igihugu atazo kwitoza ibwirizwa nshingiro ryagiyeho hari icyo vyofasha kugira izo mpande zibiri zitera intambuko mu bijanye no gutorera umuti ibibazo bya politiki bihari abanyapolitiki bavugwa bavugwa bashobora kuba bari mu mu eh, mashyirahamwe barimwo burya uri kuraba ko ikintu cyotera imbere mugabo kandi uje kuraba n'abanyapolitiki bari hanze barafise abantu ngaha bahutsa turaba niyo bagiye mu biganiro aho tuva ko hanze boshobora kugira uko bagira bati twebwe haba hanze haba ngaha mu gihugu ijambo ryacu ni iri nihaba hanze ubuzorishikiriza n'uyu nihaba mu gihugu ubuzorishikiriza n'uyu kuko uwo barondera ni umwe n'uri ku butegetsi nakubwiye yuko burya uri umurongozi icyo ukora ni ukugenda wiyumvira ikintu cyofasha guteza imbere igihugu cyawe inama isumba ingimba tubumvirize kuri mikro ya Evariste Nzikobanyaka ena arazifashe rero nikoresha mutatu biba bitatu ireso ndapanze imbaho nahora nkose imyaka cumi n'itatu mu wa gatanu amashuri yarananiye hama naho tera imbere nzo duge mvuga ati ndafise umutahe wo kurima neza umujyana abona nyene takintu nyene nokwishoboza camvuga teka nsimbe nze kurondera amafaranga ndabe ico noshika hariho abansahura nyene mugabo ni bukebu nzobaho mugana hari gakena kazontunga mugabo kazomfasha bukebuke mugabo nikasinzi uko kazontunga nyene amazi urabona ntadandaje nyene kurako nonka n'ubuzima bwanze ariko uburondera no mu gisagara aho nkorera nze nikore mutahe tahe narawurondeye n'umutima w'amasase kure aho igihe ndabura n'igihe nkabura nkasaba abagenzi bakangurana ku munsi naho abacu bose urawukoresha aho ntugoye aba rero ni bamwe muri abo bana bakoreshwa mu bikorwa by'urudandazwa ah, n'ibindi mudutunge kuri ayo majwi eh, yarimo imiyaga myinshi kugira abantu bijukire kubika no kubikura amafaranga mu mabanki bakeneye kubyigishwa bakabitahura bivugwa n'umuyobozi ajeje igisata cyo kugenzura amashirahamwe yo kubika no kubikura amafaranga mu banki nkuru y'igihugu Prosper Ngendanganya asigura ko n'abafise uburyo buke babishoboye abivuze rero mu gihe kuri wa kabiri hari bahari mu ruganda rwatunganijwe n'ubushikiranganje bw'injira ry'u Burundi mu karere ka Afrika y'ubuseruko bufatikanije ni banki nkuru y'igihugu burya aye abantu kugira ngo bijukire ikoreshwa eh, ry'amaserivisi finansiyo eh, ari ubwo buryo bwo kubika no kubikura kwijukira amashami y'ububiko hariho eh, abantu usanga bakeneye kubitahura kugira ngo babyijukire ugasanga birabafashe mu buzima bwa minsi yose nacyo gituma inyungu aha mu Burundi izoba nini cyane ku buryo bajya bene gihugu babyijukiye ushobora gusanga bigize akarusho kanini mu buzima bwabo bwa minsi yose turiko turaraba ibitigiri banki nkuru y'igihugu ifise ubu uye hariho intambwe isigaye yo gukora kuko turi inyuma cyane nacyo gituma uwo mugambi ugiyeho twizera yuko inyigisho abantu bazohabwa zizobatuma bahindura inyifato eh, bakagerageza guhurumbira ayo maserivisi finansiye burya umuntu abika icyo afise mugabo eh, ntikizira yuko umuntu ku rugero rwiwe rwose agerageza kwijukira ayo maserivisi finansiye ni nacyo gituma burya aye uwo mugambi si ku bantu nabo uvuga ngo bafise uburyo bukeye washobora gusanga n'abantu batawijukira eh, batijukira ayo maserivisi finansiye ari n'abantu usanga bavuga novuga basumbije uburyo abandi naco gituma uwo mugambi uraba bose ku rugero umwe wese afise eh, uburyo buraca bugacana ayandi mu magara y'abantu ingwara ya ebola iterwa n'umugera wa ebola nawo ukaba uri mu buhungarema bivugwa na muganga martin manirakiza muhinga avura indwara zitegwa n'imigera amenyesha ko umuntu ashobora kugwara indwara ya ebola mu gihe haba yariye inyama z'ibikoko byo mu ishyamba byandukiwe n'umugera wa ebola muganga martin avuga ko iyo ndwara yica kuko atamuti ifise buca n'andi y'amagara y'abantu umugera wa ebola niwo utera indwara ya ebola uwo nawo kenshi uba uri mu buhungarema nk'uko bivugwa na muganga martin manirakiza avura indwara ziterwa n'imigera indwara ya ebola ni indwara iterwa n'umugera mu gifaransa bita virusi yitwa ebola uwo mugera uba mu buhungarema nibwo buwugendana mugabo ubwo ntibugwara mugabo bukayanduza ibikoko byo mu ishyamba nk'inguge hanyuma umuntu akawandura ariye inyama z'ibyo bikoko cyangwa akoze amaraso y'ibyo bikoko hanyuma umuntu yawanduye agaca wanduza abandi muganga marita amenyesha ko ubushuhe ari kimwe mu bimenyetso by'umuntu yamaze gufatwa n'umugera wa ebola bwa mbere na mbere arashuha akagira ubushyuhe burenze bushobora gushika eh, ibipimo mirongo ine n'ibirenga akameneka umutwe akababara hose ku mubiri mu nda mu ngingo aradahwa agacibwamwo agashobora kumera nk'ubwenge butagikwiye neza eh, ni ukuvuga n'ubwonko buba bwafashwe nabwo nyine mu nyuma rero umuntu aca atangura kuva amaraso hose mu mazuru mu kanwa akazana umukoyo urimo amaraso agacibwamo ibintu birimo amaraso eka akava amaraso hose muganga marta amenyesha ko iyo ndwara idafise umuti mugabo ko bashobora gufasha abayirwaye gushyika ku ino saha nta muti uvura uwo mugera utera ebola uhari umuntu avura ubushyuhe acibwamo cyangwa adaha umuntu bakamuha imiti yo gutuma ntagumwe umwe ikindi naco iyo umuntu yadashwe arikacibwamo rwose haragera igihe si no kugumwa umwe arashobora kugira ikintu twita corapsus ico gihe imitsi itwara amaraso isa nk'iyafatanye atakintu kikirimo aho acakenera kuja muri reanimation umuntu akagerageza kumuha eh, amaserumu menshi kugira ngo imitsi isubire kuronka ikigendamwo iyo rero umurwayi atanguye guva amaraso hose birakenerwa ko eh, umuntu amutera amaraso kubera aba ariko arayatakaza kimwe mu byokogwa mu kwikingira iyo ndwara ya ebola ngo ni kutajya ibikoko byo mu ishyamba twogerageza kuza turareka kuja guhiga ibikoko byo mu ishyamba dukora amaraso yabyo cyangwa tubifunga gufungura iyo rero bimaze gushika hakaboneka umuntu agwaye ebola ikintu cya mbere kirazira kumukorako ata bintu wikingije ku ntoki bimwe twita amaga kwa muganga mu gukinga kandi hariho urucanco ruri rurageragezwa aho muri kongo aho impande yacu gushika ubu nta kintu kirerekana ko rudakora mugabo n'urucanco rukiri ko rurigwa rutaremezwa muganga martin manirakiza avura indwara ziterwa n'imigera amenyesha ko indwara ya ebola idakira kandi ko baba bayigwaye bari hagati y'ibice mirongo itatu na mirongo icenda ku ijana baruhira gupfa